บุ๊กทูห้าสิบห้าปดสิตเปียการทำงานปราศคุณทำอาชีพอะไรคะชิมเซจิวิ t สามีดิฉันเป็นแพทย์ค่ะ Můj manžel je povoláním lékař. ดิฉันทำงานเป็นนางพยาบาลวันละสองสามชั่วโมง Já pracuji jako zdravotní sestra na půl úvazku. อีกไม่นานเราจะได้รับเงินบำนาญ Brzy půjdeme do důchodu. แต่ภาษีสูงมาก Ale daně jsou vysoké. และค่าประกันสุขภาพก็สูง A zdravotní pojištění je drahé. หนูอยากเป็นอะไรในอนาคต Čím chceš jednou být? หนูอยากเป็นวิศวกร Chtěl bych být inženýrem. หนูอยากศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย Chci jít na univerzitu. ดิฉันเป็นพนักงานฝึกหัดเซมนาสตาจิดิฉันมีรายได้ไม่มากนวิ y ลาวามม m m ดิฉันฝึกงานอยู่ต่างประเทศ Dělám s t ์ฟ์ซาฮรานิชีนี่คือหัวหน้าของดิฉันโตยมุยเชฟดิฉันมีเพื่อนร่วมงานที่ดี Mám milé spolupracovníky. เราไปทานข้าวเที่ยงที่โรงอาหารเสมอ V poledne jdeme vždy do kantýny. ดิฉันกำลังมองหางาน Hledám práci. ดิฉันว่างงานมาหนึ่งปีแล้ว Už rok jsem nezaměstnaný. ที่ประเทศนี้มีคนว่างงานจำนวนมาก V této zemi je příliš mnoho nezaměstnaných.